Երևանում առաջիկա օրերին սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում 39-ից մինչև 42 աստիճան։ Հիդրոթերևութաբաների կանխատեսումներն են։ Պաճառը արաբական թերակղզու շրջաներից արևադարձային տաքոթային հոսանքների ներթափանցումն է Հայաստանի տարածք, ինչի պատճառով հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի, Վայոց ձորի նախալեռնային գոտիներում օդի ջերմաստիճանի զգալի բարձրացում է արձանագրվել։ Արցախում նույնպես ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում, ասում է Արցախի հիդրոթերևութաբանության ծառայության տնօրենի տեղակալ Լաուրա Հովսեփյանը։ Հանրապետության տարածքը շարունակում է գտնվել արաբական թերակղզու շրջաններից արևադարձային տակ ութային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչով պայմանավորված նախալեռնային գոտիներում հուլիսի 16-20-ին ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 36-40 աստիճանի։ Դիտարկելով վերջին 10 տարվա եղանակային ցուցանիշները, պատասխանատուն նշում է, որ ջերմաստիճանի ամենաբարձր ցուցանիշը հուլիս-օգոստոս ամիսներին գրանցվել է 2015 թվականին։ Այս տարի ամենաբարձր ջերմաստիճանը դեռևս դիտվել է հուլիսի 12-ից 13-ը։ Այս տարի հուլիսի 12-ին 13-ին Մարտակերտում դիտվել է 38 աստիճան, ամենաբարձր ջերմաստիճանը Մարտունիում 37, Ասկերանում 35 եւ Ստեփանակերտում 33 աստիճան։ Նման բարձր ջերմաստիճանները դիտվել են նաեւ 2021 թվականին հուլիսի 19-ին եւ օգոստոսի 9-ին։ Այդ ժամանակ օդի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում հասել է մինչեւ 39-ից 41 իսկ նախալեռնային շրջաններում 36-ից 38 աստիճան։ Ամենաբարձր ջերմաստիճանը մեզ մոտ դիտվել է 2015 թվականի մարտունիում այն հասել է մինչև 43 աստիճան։ Մարտակերտում 2018 թվականին մինչև 42 աստիճան։ Ասկերանում եղել է 40 աստիճան 2015 թվականին, 2017 եւ 2018 թվականներին, իսկ Ստեփանագերտում ամենաբարձր ջերմաստիճանը դիտվել է 2015 թվականին 38 աստիճան։ Նախալեռնային շրջաներում օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը մինչև 35 աստիճան, հովտային շրջաներում մինչև 40 խոսում է օթերևութաբանական վտանգավոր երևույթների մասին, ինչպես օրինակ արևահարության եւ հրդեհավտանգության մասին։ Այդ օրերին ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ինտենսիվությունը սպասվում է նորմայից բարձր եւ խորհուրդ է տրվում ժամը 11:00-ից մինչեւ 17:00-ն ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Այս օրերին անոմալ շոկ է եվրոպական մի շարք երկրներում, այն ավելի ընդգծված է հատկապես Իսպանիայում, Պորտուգալիայում, Ֆրանսիայում։ Այրվում են անտառներ, վտանգավոր գոտիներից տարհանվել են հարյուրավոր մարդիկ, մեկ մարդ զոհվել է։ Իտալիայում սառցադաշտերը հալչում են վտանգ ստեղծելով զբոսաշրջիկների համար։ ԵՄ երկրների մեծ մասը բախվում է սաստիկ երաշտի։ Մեծ Բրիտանիայում օթերևութաբանական ծառայությունը դեղին մակարդակի նախազգուշացում է տվել Կիրակի օրը սկսվող շոգին։ Օդի ջերմաստիճանը Անգլիայի եւ Ուելսի մեծ մասում կգերազանցի 35 աստիճանը։ Սպասվում է, որ առաջիկա օրերին ջերմային ալիքը կտարածվի արևմտյան եւ կենտրոնական Եվրոպայի այլ շրջաններում եւս։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։